Dame una noche más y te juro que después yo te olvido. No pensé que esto me fuera a pasar, pero me mataste con tu fresilla. Si estoy soñando no quiero despertar, solo si despierto en la cama contigo. Dame la oportunidad pa' meterte todo lo prohibido. Tú me pones, no sé si me explico, la amiga piensa con la guerra. La blanquita que le gusta este blanquito. Porque tú me tienes todo sexy, todo bonito, todo lindo, niña, así Me gusta tu hogar, tu vestido A mí tú me chingaste el corazoncito. Tú me chingaste el corazón y yo creo que no puedo repararlo. Tú a me lo partiste y ahora creo que no puedo ni sanar. dice que yo soy un diablo. Oh, quiero hacerte daño y tú sabes lo que te hablo. Me no sé si me explico. La amiga piensa con la que revido. Tú reúnes todos los requisitos. La blanquita que le gusta este blanquito. Porque tú me tienes todo sexy, todo bonito, todo lindo, niña. Así todo se sido y por eso es que yo no te hago daño. Ahora que se hasta lo trajimos, que somos la pareja Ay sí, con la mano al aire, ay sí, ahora que ni se diga. Ahora todo mundo con la mano arriba, ya que Dios se lo dio. Tú me apuestas, no sé si me explico, la amiga pieza con la que revido tú me tienes todo sexy, todo bonito, todo lindo, ni así caladito. Me gusta tu boca, tu besito, a mí tú me chingaste el corazoncito. Oye, ella le, Leandro Escalona, la sete es tuya, ahora, ahora mí, eh. Otro mucha gente dijeron que no, ellos me dijeron chama así, así, eh. que te cogemos en el brinco porque te cogen manga el brinco. Ya, yeah, ya, yeah. yo te mamá que te pego en el 25.